E, Esselamu alaikum, da li je dozvoljeno kada čovjek preseli da mu se 40 dana uči jasin i da li je zabranjeno plakati za roditeljem? Da vas Allah Đelšanu nagradi kad je pitanje učenje Kur'ana kao vid učenja umrlom, to je ono što nije bila praksa prvih generacija, nego nešto što je kasnije uvedeno i zato to je od nečega znači što treba ostaviti, treba dovu upućivati za umrle, sadaku dati na njihovu dušu. To je ono što je praksa prvih generacija ima utemeljenje u hadisu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a sve drugo znači što nema, trebamo se kloniti toga jer upravo takva djela dolaze dolazimo u poziciju da činimo nešto što nisu oni koji su odabrani od nas i na takav način znači postavljamo se da uzimamo novotarije koje kasnije mogu biti uzrokom upravo udaljavanja od Allahove milosti. A u slijedjenju sunneta poslanika, sallallahu ve sellem svaki je khair a u svim novotarijama je ništa drugo do napuštanja sunneta poslanika, ali sjetu vas sedam. Da nas Allah sačuva bid'ata uputi na sunneti praksu Muhammeda, ali sjetu vas sedam. Jazakumullah khairan pitanje takođe bilo vezano za plakanjem za roditeljima. Pitanje, pitanje, nakon... nam, nije zabranjeno srcem plakati i pokazati znači osjećaj oni koji nosi rob prema voljenome nakon smrti, ali to ne smije biti naricanje i ne smije biti vid prkošenja Allahovoj odredbi. Ali ako srce osjeća sažaljenje zbog rastanka, zbog, la, naprotiv, to je od nečega što, što je sastavni dio znati osjetiti, znači, rastenak i ljubav prema nekome, to su svojstava srca koja su čista da upravo ono što je na srcu lice pokazuje. Ne.